السلام عليكم السلام والصلاة والسلام ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Draga braćo, mi smo još uvijek u onom ciklusu onaj pozivaj putu svoga gospodara. Komentarisanje dijela ajeta Udu ila rabbik ili Udu ila sabili rabbike bil hikmeti wal mav'izati al hasana وجادلهم بالتي هي أحسن kao smo prokomentarisali ovaj prvi dio ovoga ajeta i dotakli smo se na, na zadnjem našem predavanju, ako se sjećate, raznih grešaka koje neki smatraju ispravnim po pitanju pozivanja Allaha za Mi ćemo inša Allahu tala danas početi detaljnije to obrađivati ali nećemo dugo. Pošto je ovo sad zahtjeva koncentraciju. Zahtjeva koncentraciju i poznavanje tematike pa ćemo ovo praviti na kraća predavanja. A sljedeće, inša Allahu tala, subote nam počinje novi ciklus od tri predavanja, a to je posljednji vasijet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, tri, zato što jedan smo propustili u mjesecu, a rekli smo ćemo praviti u svakom mjesecu dva, dva da malo olakšamo. Pošto je ta tematika malo lakša. Ako se sjećate, govorili smo kako začas neko okarakteriše određenu grupu islamu da su šta? Ne, ne, ne, ne, zadnji puta sekta. Sekta. Pa smo govorili ako su sekta onda ispada da mi učimo kod ili od sektaša shodno njihovome nazivu za određene frakcije poput ili grupe poput ona Ešarija ili Maturidija. Dobro. Jedan od islamskih učenjaka nekoliko njih su braćo moja draga napisali jedne stihove stihove koji su otprilike preuzeli iz govora imama Nebavija Ešali je opet u svome delu Rijadu Salihin u poglavlju o gribetu gdje on između ostaloga tamo naveo ko sve ulazi u okvir onih koje je dozvoljeno gribetit ogovarat čuj Allah Azza wa je jasno zabranio gribet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz hadise je zabranio gibet i žestoka kazna se prijeti onima koji gibet ili ogovaraju. Došao imam Nevevi rahimehullah i dozvolio ogovaranju u određenim slučajevima. U određenim slučajevima. Pa kažem, izostalo kaže, el qadhu li be gibetin fi Kaže, nije, kaže, gibećenje ili nema se kazne ili nije, kaže, onaj, kritika ako se gibeti šestorica. Ono me kaže kome je nasilje učinjeno. Mi ćemo ovo komentarisati Vemu I onome ko je opće poznat po takvim izgledom. I ovo ću malo prokomentarisati. Ve muhadzirim i onaj na koga se treba opozoriti za određeni belaj koji se nalazi kod njega i ovo ćemo prokomentarisati ve muzhiri fiska i onaj koji opće javno radi griješi prema Allahu nemoral širi pije alkohol novotariju sprovodi, to ćemo prokomentarisati. Ve musteftin i onaj koji dođe da traži od muftije ili islamskog učenjaka fetvu, pa mora opisati određeno stanje. ومن طلب ومن طلب الإعانة في إزالة منكر i onaj kaže koji bude tražio pomoć da se ukloni neko loše djelo Samo ovi šest skupina imam nebe je dozvolio da se ogovaraju. Ili libete. Kaže, prva skupina onaj kojem je nasilje učinjeno. Mutazollim. Ako ti neko učini nasilje, kome ćeš tražiti da ti se to nasilje vrati? Moraš li ga prijaviti nekome? Moraš ga prijaviti. Da li vlast ili kadi islamskom, šarijatskom? Moraš li opisati ko je taj? Moraš ga opisati. Moraš ga spomenuti, moraš ga spomenuti. Rekao mi je, uradio mi je, opsovao mi je, moraš ga spominjati, moraš ga spominjati. I ovo je gibet ili ogovaranje koje je dozvoljeno. I opet ga islamski učenjaci će čime gibetom ili ne. Smatruo ga gibetom ili Ogovaranje. Zatim Muarif onaj koji je opće poznat. Pa kaže, primjera radi, kaže uradio mi je to, kaže Muhammed. Kaže koji Muhammed? Kaže Muhammed da mi ne nisam šepavi. Tako ga zovu šepo, primjer radi. I ga zna tako. Jeste me razumjeli? Ili po njegovome nadimku određenom drugom. Na taj način. I zatim kaže onaj na koga se treba opozoriti. Koga se treba opozoriti da radi recimo loša djela, da zinaluči, da je opasan po društvo i tako dalje. Moraš li otići nakon prijaviti određenom insanu ili određenoj instituciji, postoji takav i takav tekfiri muslimane, sve primjera radi. Sve nas smatra nevjernikom i je da nešto i nešto. U šarijati govorimo o istoriji islama. Ili onaj koji prodaje recimo nevjernicima oružje da se bore protiv muslimana, prijavi se, moraš ga, moraš ga spomenuti. Zatim kaže muzhiri fiska, li muzhiri fiska. I onaj koji, šta, javno čini pogrbna djela. Javno. Ni tiska. I između ostaloga kaže onaj koji čini šta? Novotariju. Onaj koji čini novotariju. Između ostaloga na koje treba upozoriti da se vratimo nazad malo, kažu islamski učinjaci, jeste isto tako tematika džerha i tadila, da se mora upozoriti na lažova koji izmišlju hadise i tako dalje. Li i onaj kaže koji realno čini pokuđena, ružna, zabranjena, nemoralna djela, između ostalog ono novotarija. E, ovo nas zanima malo. Kaže imamo nevevi i ostali, kada govore o tome, čak i na otara znači da spomeneš. Kaže, nećeš izlaziti iz konteksta onoga što je kod njega prisutno. Vratit ćemo se na ovu. I zatim kaže, onaj koji traži fetvu, došao je kod učenjaka ili muftije i ostali i traži da se taj problem riješi i donese fetva. Neophodno je da on opiše stan ili opiše ljudi koji učestvuju u tome, neophodno. I onaj koji je šta? Taleb, koji traži el i'ane, pomoć u otklanjanju nekog ružnog djela. Odeš šerijatskoj policiji da ima i kažeš tako i tako, eno i tamo se okupili, rade to i tu, Pa kaže, treba vaša pomoć. A, pa čeka, gdje Pa kaže, eno tamo, ko su? Pa tako i tako. Znači, moraš ispominuti. Dobro. Vraćamo se nazad, gdje između ostaloga ovo kaže i limuzhiri fiska i onoga kaže koji javno čini grijeh, odnosno i novotariju. Islamski učenjaci, braćo moja drago, su ovo stavili u okvir da se ne smije spominjati novotar osim po onome što radi. Da se svijet upozori. Ovo su jedni pogrešno shvatili. Ili namjerno pogrešno shvatili. Umjesto kada dođe da treba da upozori na njega ili novotariju koja je kod njega prisutna, udari mu na čast. Udari mu na obraz. Udari mu na porodicu čak. Udari mu na njegova dobra djela koja su prisutna čak kod njega. Jel tako ili je tako? će islamski učenjaci kada su ovo dozvolili da se gibeti novota rekli su koliko samo i kako? Samo u okviru novotarije koja je kod njega prisutna. Da bi se svijet na njega upozorio. Dobro. Kad smo sad ovdje kod upozoravanja na onoga koji je u nečem pogriješio ili u novotariju zapao. Ili uradio neko loše djelo. Ovdje ćemo se za trenutak vraćati osvrnuti samo na one koji su u određenim akidetskim meselama ili u, što bi rekli mi tevilu određenih sifata Allaha Đelešanu pogriješili. A smatrali su ehli sunata val džamata. Ja kaže Allah Đelešanuhu Asa en jeba'asaka rabbuke maqanan mahmuda. Kaže Allahom poslaniku alaih sallatu wasalam. I Allah Đelešanu je za tebe pripremio hvale je dostojno mjesto, ako bi ovako prebali Kome kaže poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Braćo moja draga, svi rivajeti koji su vjerodostojni, koji nam dolaze u tumačenju ovog ajeta kaže se da je to šta? Poslanikov sallallahu alaihi wasallam šefaat. Zauzimanje poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam za grešnike iz njegovog umeta E to je to vali dostojno mjesto. Maqam Mahmud. Međutim, Mujahid ibn Džabar, jedan od velikih islamskih učenjaka, od njega u svojim sahihima bilježe Buhari i Muslim. I bilježi Ebu Davudu Sunanu, i Termidu Sunanu, i Nesaju Sunanu, i Ibn i ostali. Spada u prvake mu fesira. Učio je pred Ibn Abbasom, od njega uzeo tefsir. Ovaj ajet kako navodi imamu Taberi u svome sahi, u svome <laughs> onaj tefsiru, evo ga tu kod nas je, je protumačio, kaže, da Allah, da će Allah Đelešanu Muhammeda staviti sallallahu alaihi na arš pored njega. Razumijete? Ha? I ovo je braćo poznato, opće poznato kod određenih učenjaka ili suneta vel poput imama Ahmeda i ostalih. Kako navodi halal u svome djelu sunne i kako navodi između ostaloga hafiz ađaru, šerija i tako dalje, kažu i ovi rivajeti nama koji su došli, pogotovo kad se vratite tamo na govor halala u svome djelu sunne, da ima Mahmed kaže mi to prihvaćamo i oto je kaže opće poznati mi to prihvaćamo. Šta privaća. Prihvaćamo znači da će Allah Đelešanuhu Muhammeda sallallahu alaihi wa postaviti i posaditi na šta? Na njega. Međutim, i smatrali su da onaj koji dođe sa suprotnim stavom i ne smatra ovo, da je kod njega prisutno, šta? I kritikovali oštro one koji nisu to smatrali tako. Druga skupina islamskih učenjaka od ehli sunneta vel džemata je rekla šta ne, ovo znači šta? Šefat Allahova poslanika sa za grešnike njegovog umeta. Kako sad ovo sad uzeti? Ovi kažu ovo, ovi kažu ovo. Ovi koji kažu ovo, smatraju teža govor upućuju na one koji ovo ne prihvataju. Mi kažemo šta? Mi se vraćamo na govor muđahida. Koga bilježi? Bilježi ga imam taberi u svome tefsiru. U lancu se nalazi jedan od prenosilaca koji je slab prenosilac. I ovo su obradili islamski učenjaci. I kažu, ako je slab sened ili lanac, ne prihvata se ovo, ovaj govor muđahida. Gotovo. I prigovorili su onim koji su teške riječi uputili prema onima koji nisu htjeli prihvatiti ovo od ribajeta. Kažu da je došlo nam od poslanika, ali i selam, odmah stavljamo, prihvatamo. Ali nam je došlo, kaže, od muđahida, tabe'in. Jedna. Drugo, došlo je po slabim, po slabom lancu prenosi. Pa kako da preuzmemo? Treća stvar, prostavlja se vjerodostojnim rivajitima da se ovaj ajet odnosi na Na šefat poslanika, sallallahu alaihi Ali ako se vratite na tige Selefa, na, na djelo sunne od Halala gdje je sabru akidu imama Ahmeda, ako se vratite na onaj djelo od Hafida Ažurija Šarija, naćete da oni zastupaju ovo. I da su kritikovali oštro sa teškim riječima one koji nisu prihvatili taj rivajet. Naprotiv kažu, rivajet od muđahida kod nas kaže prihvaćen. Kako prihvaćen kad je lanac slab? Jeste razumjeli braćo ovu Ovo je prisutno kod Ehli Sunata, prisutno kod Ehli Sunata ovo je jedno što se pripisuje muđahidu. Druga stvar koja se pripisuje muđahidu, kako spomnje među ostaloga hafizi, Ibn Abdul Beru su je tamhid. U govoru Allah Azza wa Jalla gdje kaže Vujuhun jevme izin nazira ila rabbiha nazira. Toga dana će, kaže, lica ozarena biti gledati u lice svoga gospodara. Lica stanovnika dženneta bit će ozarena. Gledajući u koga? U lice Allaha azza wa jalla. I kod ehli sunata al džemata je ovo jasno šta kažu, ovo je najljepša i najveća nagrada stanovnicima dženeta. Šta? Gledanje u lica Allaha azza wa I tu su oni stajali, nisu tumačili šta znači ovo sada. Lice Allaha azza wa jalla. Međutim, kako je protumačio ovo muđahid, kako se navodi u tefsiru, opet kod imama Tabarija sa nekoliko različitih rivajeta. Kaže, iščekivajući nagradu Allaha azza wa jalla. Ali niko, braćo moja draga muđahida, nije optužio da je U onome što se suprostavio Selefu, jer Selef poznata ova stvar, ovaj ajtu zašta protiv džemija gdje u gledanju lica Allaha za ođena na sudim, da I ovo je stala Ašarije na kraju krajeva. I Ašarije kažu šta? Gledat će se u lica Allaha subhanahu wa ta'ala. A ako bi danas došao neko je radio i kaže taj aj znači to i to, kod neke skupine šta bi mu odmah uradili? novotar. Ni selamom ne nazivaj. Dobro. Idemo dalje. Između ostaloga, braćo, Imam Buhari napisao svoje djelo koje zove Halkul ibad. Stvorenost stvorenost postupaka ili rada Allahovih robova, što god je Allah stvorio, znači stvorenost ljudskih i postupaka. Na početku odmah tog njela vraćao spominje tamo sve one koji su smatrali džahmije da su nevjernici i tako dalje. Imam Ahmed, kako navodi njegov sin Abdullah ibn Ahmed, u svome djelu sunne, u prvom tomu odmah tamo govori, između ostaloga, da nije dozvoljeno kanjati između iza džehmija, kaderija, i tako dalje i Rafidija i tako. Nije dozvoljeno kazati za njihar. Vjerodostojni rivajeti Selefa. Vjerodostojni rivajeti Selefa. Čak bi znali šta ponavljati namaz. Vjerodostojni rivajeti. Čak nakon nekoliko desetina godina bi neki od, od Selefa znao ponoviti namaz ako bi klanjao za džehmijum. Čak nakon 40 godina. Ako bi saznao, kaže, klanjao sam, za džahmijom ponovi bi svoj namaz koji tada klanjao za njim. Vjerodostojno, vjerodostojno. Dobro. Ima jedna sad mesela tamo vezana za jednog od islamskih učenjaka koji se zove Husein ibn Ali el-Karabisi. Ovaj islamski učenjak, pazite, od njega bilježi imam Buhari u svome sahiju, imam Muslim u svome sahiju, Abu Dawud u svome imam Tirmidhi u svome sunanu, imam Ibn Mađu u svome sunanu, Isa'id u svome i ostali. Ovaj islamski učenjak je bio iz Bagdada. Živio u vremenu imama Ahmeda. Prvi je došao sa jednim izrazom za koji je žestoko kritikovan. Naime, Imam Ahmed, i ovo je stav Selefa, bi smatrali da onaj koji kaže Kur'an stvoren, da je takav šta? Nevjednik. Da je Kur'an šta? Mahluk, stvoren. Jer to su Allahove ajati. Jel Allah Đelešanu stvore ili od uvijek, od uvijek, jel' on stvore? Od uvijek. Allahu govori, od uvijek ili je stvoren? Od uvijek, neuzubila, to znači, ako bi rekli mi da je stvoren, znači bio nije neuzubila, pa da stvorio sebi govor. Ne, od uvijek. Kaže Imam Ahmed, ko kaže da je stvoren, onda šta? nevjerik i smatraju je šta džemijom. Ko kaže stvoren, džemija. Odlično. Ko kaže da je Kur'an samo Allahu govori, stari na tom, takozvani vaqifi, kod imama Ahmeda, takav bi također bio, šta? Džehmija. Nije se izjasni do kraja. Jer su bili tada ljudi, braćo, mučeni zbog ovoga. Proganjani, ubijani, zatvarani. Jer je tadašnji dvor i hilafet smatu da je Kur'an stvoren. I ko ne kaže da je Kur'an stvoren, muči se, ljubija i proganja i se metak, ne pomaže se drže blagajni. A onaj koji kaže samo Kur'an je, Kur'an je Allahov govor, kaže Allahov govor, dobro. Ali je li stvoren ili nije stvoren? On bi ovdje kaže Kur'an Allahov govor. E ovi koji su takozvani vakifijun ili onaj koji je vakif, zastane, smatra ga ima Mahmed također šta? Džehmijom. Pojavila se treća skupina koji bi rekli kaže Kur'an Allahov govor nije stvoren, e, nije stvoren od uvijek. Ali kaže naše izgovaranje ajeta je stvoreno. E ovo je smatrao ovaj Hasan ibn Ali. Naše izgovaranje kad mi čitamo Alhamdulillahi Rabbil Alamin bi govorio e ovo je stvoreno. Ovo je teška malo, jele? Imam Ahmed je čak i ovo smatrao Allahom govorom. Čak i kad učimo mi, alhamdulillahi, rabbil alamin, ovaj lav takozvani, ovo što izlazi iz našeg jezika ili usta, i to mi smatra Allahom govorom. Od uvijek, od uvijek. Ovaj, Hasan ibn Ali je smatrao šta? Stvoreni postupkom. To je ono što čovjek izgovaranjem uradi. I kad je čuo ovo ima Ahmed, a bili su braćo moja prijatelji, kad je ovo ima Ahmed čuo, kaže šta je rekao? Novotar! Naprotiv, rivajt šta? Čak da ga u džehmizam otjerala, odnosno smatrao ga da pripada. Toliko su bi se borili za da ne bi slučajno se otvorila vrata džehmizmu, sekti. A to je sekta. Dobro. I postalo je veliko neprijateljstvo sad između mama Ahmeda i Hasan ibn Alija i tako dalje. Čak da je ovaj Hasanim ibn Ali, braćo moja, bio optužen za praktično onaj vjeru koju je praktikovao i ono što je zastupao. Tako da se njegovo znanje nije proširilo. Šta je zabrinjavajuće? Ovo braće između ostaloga se pripisuje Muhammedu ibn Nasr negoziju čuvenom islamskom učenjaku. Čak se ovo pripisuje i imamo Buhari. Ovaj, ovaj stav. Ovaj stav. A svojim okom sam vidio da Zehebi smatra taj govor dobrim. Opravdava ga. Naprotiv, čak i određeni islamski učenjaci, savremeni, a, ovo smatraju opravdanim. Čak naprotiv kaže i jedno i drugo je ispravno. I ono što zastupao ima Mahmed i ovo što je zastupao Hasan ibn Ali. To već je ovo zastupa. I on sarim islamski učenjaka koji, alhamdulillah, hida salima. A u onom prvom vremenu, pogledajte šta se radilo, kamenje se bacalo na, na ono koji bi rekao ovaj govor. Dobro. Dalje, kaže ima Ahmed, kao što smo navjeli u sunenu, Daj za džehmija se ne klanja. su, braćo, sekta koja je negirala Allahova svojstvo u potpunosti. Sva, sva. Između ostaloga rekli su da ima samo šta Poznaje srca. Ne moraš ni izgovoriti jezikom, ne moraš ništa raditi. Ti si vjernik. I je takav. I on je priznao da je Allah njegov gospodar. Priznao je. Jer priznao li je priznao u Koranu? Priznao, braću. Jezikom. Izgovorio, priznao. Ali gdje su djela? Gdje je potvrda? Dobro. Međutim, Ibn mi u fetama, kao što sjećate, dan smo razrađivali to i to ćemo poslije opet razrađivati. Kaže da bi ima Mahmed znao klanjati iza koga? Iza Tehmija. I primjer tome jeste halifa Mu'tasim billah halifa Vasiq koji je bio prije njega Ma'mun Ma'mun je tek bio zahvatio ovaj menheđ u bidat ili u notaru i raspostranio je. Međutim, Mu'tasim Billah je imama Ahmeda kažnjava i udarao zbog ove mesele. Stvoreno su Kur'ana i pripada je tome pokretu, pokret pripadao. I klanjao imam Ahmed iza njih, klanjao imam Ahmed iza njih. Ovo ćemo inšalo u sljedećem našem druženju. Vraćamo se sada na Me'muna. Naime, bilježi Halal, Hafiz Halal u svome djelu Sunne, u petom tomu 94. strana, zanimljivi rivajet. Gdje se između ostaloga kaže da je Imam Ahmed sa skupinom prolazio u Tortus, pošto Tortus tamo je u tom gradu ili u tom podneblju umro Mejmun, ukopan tu. Kaže, prolazili su pored kabura, pa su kaže prisutni rekli kaže kafir. Allah se njemu neće smilovati. Pa ima Ahmed rekao kaže da Allah mu se kaže neće smilovati. Kaže on je prvi koji otpočeo kaže šta ovu, ovu novotariju. Da je Kur'an stvoren i tako dalje i kažnjavao ljude zbog toga. Ha? Sad se pojavila skupina. Gledajte, vijekovima niko nije rekao da se ovo odnosi na Memuna. Halifa Memun. Vijekovima. Sad se pojavila skupina, kaže, evo ima Mahmed po halifu. Otvorili sam mi vrata i oni sad mogu roljati. Koga hoće, gdje hoće. Nigdje se ne navodi da je Memun tu bio u kaburu. Nigdje se ne navodi njegovo ime, ni se ništa. Samo tortus tamo ukopan tortus i sada, ha on je, o njemu se radi. Pa dobro kažu, pa čak i ako je on, zbog čega nije onda protekvirio i Bila, kaže, <laughs> slušajte, kažu, Memun je, kaže, bio pismen. Mu'tasim bila, kaže, bio nepismen. Kaže, ova ima opravdanja, ova nema opravdanja. Evo billah. A Mu'tasim billah je, braćo moja draga, na svome dvoru sabrao svoju svitu imama Ahmeda u lancima i on posmatra šta? Dijalog, debatu između njihar i njega. I dokaze on iznosi, što kao očevidni dokazi. Treća stvar, za nije poslanik sallallahu alaihi wasallam bio nepismen? Je bio nepismen poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Jeste. Ko će da opravda i znaš, pa nije eto protekvirio ovoga, ali kaže jest ovoga. Na odabil ne zarik. Mi ćemo birni lahi tala nastaviti o ovome birni lahi tala našem srećem druženju gdje ćemo spomenuti govor između ostalog, ako ne u sljedećem onda tamo, taj Tajmije gdje je sabrao u svome dijelu znači Fetava 23. tom 340. strana gdje se kaže babul imame poglavlje o imametu za kome je sve dozvoljeno kanjati šta je Ibn Taymiye rekao po tom pitanju jer sam našao kako jedni pogrešno ovo tumače na svojim dersovima pa ćemo to obraditi i šitavajući ove tekstove inšala malo kasnije nakon što malo se upustimo u ovo što do sada spominjali akulu kavli hada wa salatu wa salam ala